n'ayandi ni mu kanya Alphonse kubw'imana ni mu buhinga bw'ibyuma Vestine butunije ngenda bashikirize nongeye kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kuramutsa amakuru tuyahereye mu gisata cya politike umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza ahamagara abamenyesha amakuru kuvuga neza igihugu cyabo yabasabye kujya bakora ibikorwa byiza haba mu mvugo cyangwa mu nyandiko no guha indero nziza abana babo kugira ngo bazogire kazoza keza ibyo babishikirije kuri uyu wa gatanu mu nyigisho zo kuzirikana igihugu zabereye mu ntara ya Ngozi ku barongoye ibinyamakuru na bamwe mu bavugizi b'inzego za leta tega amatwi umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa nyine yabwiye abamenyesha y'uko icyo bategerezwa kuzirikana iminsi yose na hose ari uko atana kimwe bari batagizwe n'imana batagizwe n'igihugu batagizwe n'ababyeyi babo kandi atana kimwe bafise badakesha imana badakesha igihugu badakesha ababyeyi babo bakama rero aho bari bibuka yuko ibyo baronse bahawe n'igihugu ari byinshi kandi yuko ibyo bazeye ku gihugu ari byinshi nk'ivyo umwana yamazeye ku mubyeyi bakagira umutima wo gukunda igihugu kurusha ariko kandi bagira n'umutima wo kwihangana mugabo bakizera yuko imbere ari heza bakizera yuko igihugu gifise ubutunzi bwinshi bakagikunda bakivuga neza ntibabe nka wa mwana w'i isema avuma ibere ryamwonkeje bamwe bazirikana yuko ishami rishashaye gushurika yubaha imizi kandi igihugu naho coba kitarabaronsa ibyo bifuza byose bategereye yuko atawanka konka nyina ngo amahere y'umutima ukwizera ati murashobora kuronka ubutunzi butandukanye mugabo nta kindi gihugu mushobora kuronka nta wundi muvyeyi asuye umubyeyi mufise mushobora kuronka nta n'iyindi mana mushobora kuronka gusozera rero yijeje cyane abakora mu gisata cyo kumenyesha amakuru yuko uburundi aho buteye uno munsi buteye ku ntambwe nziza intambwe ishimisha yigishije ati kandi muzirikane iminsi yose na hose yuko muheza neza haba mu byo muvuga mu byo muyumvira mu byo mwandika mu byo muvuga bizobera umutahe mwiza abana banyu kuko na kare nico murundi ukuri yategezwa kwiyumvira ejo ejo naho burundi bw'ejo ni abana twese tukiyumvira gukora tugakora neza tukavuga neza kugira ngo dusigire iragigiriza n'izina ryiza abana bacu na mu gisata y'abantu ingingo zo gukingikiza ca coronavirus zirashizweho ku kibuga c'indege mpuzamakungu Mekero ndadaye umuyobozi mukuru w'ico kibuga cy’indege akamenyesha k'ingenzi zose ziva mu gihugu cy’ubushinwa ziba zizwi Emmanuel Habonimana akavuga ko ushitsa c'amari imisi yashizwe kwa wenyene kugira ngo abanza pimwe kadafise uwo mugira tumukurikire iwacu mu gihugu c'Uburundi eh, aho twebwe tujejwe hitwa ikibuga cy’indege c'indege mpuzamakungu Mekero ndadaye twariteguye dukoranye n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu twarakoze ibyo dutegereza gukora ku buryo uwuje acururuka yerekanye ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bitumenyesha ko twokwikeka korona virusi aca mu bandi agaca ashigwa cyo twita muri karantene aho asuzumirwa hanyuma kandi umuntu wese yoza avuye mu bushinwa ubushyikirangange bujejwe amagara y'abantu ubimenya tubibamenyesha hakiri kare ku buryo baba nabo baritegura mu kumwakira ku kibuga cy'indege no guca bamushira ahagenewe bene abo bantu baba baje bikekwa ko baba bafise iyo ndwara turiteguye rero twarafashe ingingo hariho n'ibyandiko ku kibuga cy'indege byerekana ingene tugomba kuza turabyifatamwo mu kiringo bene ibicu mu bihe bene ibyo Na mu gisata c'indero harimeje kuri uyu wa gatatu n'inama shikiranganje integuro y'ibwirizwa risubiramwe integuro y'itunganywa gushasha inyigisho za kaminuza mu Burundi mu cegeranyo gisozera inama umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta avuga ko iyo nteguro y'ibwirizwa itunganya ivy'inyigisho ya mu kaminuza ya leta n'ayabigenga itarinze kuzitandukanya Prosper Ntagwami yashikiriza ko iyo nteguro y'ibwirizwa inatunganya ingena abahejeje amashuri y'akarorero binjira mu mashuri ya kaminuza tumukurikire ngaragaza ngaragazabumenyi zipfana ku ngero zose z'inyigisho kuva ku nyigisho nshingiro izikurikira inyigisho nshingiro inyigisho za kaminuza n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga iyi nteguro iratunganya inyigisho mu makaminuza ya leta n'ay'abigenga itarinze kuzitandukanya ije kwisunga kandi ibikurikizwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko iyi ntegurije kandi kwiroranisha n'ibitekanijwe n'umugambi w'igihugu w'iterambere mu nkingi ya gatanu ijyanye no gukomeza gisata c'indero no gutanga inyigisho zifatiye ku vy'igihugu gikeneye n'ivyisungwa ku rwego mpuzamakungu nico gituma itegekanywa itekanywa ry'ingingo ko zerekeye itunganywa ry'ingene impapuro ngaragazabumenyi zitangwa n'ingene zemezwa riri muri bishasha integuro izanye kugira ngo ibisata byose bijejwe inyigisho kuva hasi gushika hejuru bigira ico biterereye iyi nteguro iratunganya kandi ibijanye n'ingene abajejwe amashuri y'akarorero binjira mu mashuri ya kaminuza inama nshikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ariko hari utwashikirijwe tuzofatigwa ko mu kuyihinyanyura neza Isanganiro kuri radiyo isanganira amakuru arabandanya mu gisata cy'amasoko ntanganguvu abikorera utwabo mu gisata cy'amasoko ntanganguvu barasaba kuronsa uburusho bw'ibikoresho bakoresha mu gukora ibindi bikoresho byo gucana atari amakara avuye mu biti Benjamin Bikolimana arongoye Bioenergy rimwe mu mashirahamwe akorera muri cyo gisata yabishikirije kuri uyu wa kane mu kiganiro cy'urunani rw'amaradio kubijanye n'ibindi bikoresho byo gucana atari biti umuyobozi mukuru w'amasoko ntanganguvu Martin Ndayizeye yishura ko leta iriko iriga ico kibazo ariko yahereye ku gutanga uburusho ku magaz Eline Bere nibigira muri kiganiro gishingiye kugukingira ibiti biciye mu kubanza kugwiza amasoko ntanganguvu amashirahamwe akorera mu gisata cyo kugwiza amasoko ntanganguvu avuga ko ibikoresho akoresha bizimvye Benjamin Bikorimana arongoye ishirahamwe bioenergie rimwe mu mashirahamwe akorera muri ico gisata ati leta yari ikwiye kugira utwigoro mu korohereza abakorera muri ico gisata kuronka imitahe no gutanga uturusho ku bikoresho bakoresha hari utwigoro twabona yuko twategerezwa kuza imbere ubuze nk'iyo mashine uyizanye ugasanga amatagisi uyirihiye ni manini niho gitangura bituma rero umuntu agenda buke buke bivanye no kutoroherezwa no munsi nta banki iri mu Burundi ishobora gutanga amafaranga kugira ngo uhingure ayo makara nibaza neza yuko ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka bwoshiraho icyo no kwita ingwati ubushikiranganji bujejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu ntibuhakana ko ivyo bikoresho bizimvye engineer Martin Dayizeye umuyobozi mukuru ajejwe amasoko ntanganguvu yemeza ko leta yatanguye kwiga kuri ico kibazo kugira haboneke ivyosubirira ibiti mu gucana ati n'ikimenyamenya nuko hatanzwe uburusho kubinjiza amagazi ibikoresho bakoresha imashini zirazimvye ntitwicaye turiko turakora kugira turabe icokorwa haba nko gutanga uburusho dushobore gutegura ibituma baronka uburusho dushobore gutegura ibituma baronka uburusho leta yonyene ifashe umugambi ikavuga ati ngomba ntange uburusho ku basanzwe bazana nka gaze nk'akarorero murumva yuko ari akigoro kanini ka leta kome imana irakiza umushyikiranganje george amazi mm, gisata cy'umuyaga nkuba mu rugendo yagize muri iyo komine kuri uyu wa gatanu akasaba kubungabunga mwe n'ayo mabombo kuko byibonekeza katamara igihe mushikiranganje imana yakiza akamenyesha ko mwe n'ivyo bikorwa biba byatwaye uburyo butari buke bagiye kubikurikiranira hafi Emer Charnier nkuru aha bita muri nyabiraba ya mbere mu ishyamba cimeza rya musigati rihanamiye umutumba bitare muri zone ya muyebe muri komine musigati nyene mu ntara ya bubanza mu kibanza catunganijwe kirimo amazi azohabwa abanyagihugu b'amakomine ya musigati rugazi mpanda na gihanga akarere ngo kari gasanzwe kari mu bukene bw'amazi nk'uko bishikirizwa na kome umushikiranganji ajejwe amazi meza mu rugendo yagize muri iyo ntara kuri uyu wa gatanu agiye kwirabira ibikorwa aho bigeze hariho intara zimwe zimwe zitugora kubera yuko bimwe twita amasurse usanga bihari eh, ngira ngo mwaba mubona hariho eh, aho twaba dukora iki twita amaforaje kugira ngo turabe yuko dushobora kuronka amazi duheza abenegihugu bamwe mu banyagihugu bo muri iyo zone ya muyebe bagashima ko basigaye banywa amazi meza mu gihe bahora banywa amazi acafuye bavoma bagomye mu nzuzi aduha agateka ko kunywa amazi meza kubera twahora tunywa amazi mabi ikintu ubona twongo ce ni ukubera tubona twahora tunywa amazi mabi ariko dusigaye tunywa amazi meza niko karusho mbona twaba twungutse tweke niyakire fidesi ni umwana w'umunyeshuri mwaka wa gatandatu ku ishuri nshingiro rya bitare muri iyo zone ya muyebe ati nawe ntaha mvuye ku ishuri ngashika ntaronka amazi yo kunywa nava ku ishuri nkaza kuvoma saa munani nkavayo saa cyenda byashika ntagenda ntayanyweye nkataha ntayanyweye biratworohera kubera twegereye ariko kandi umushikiranganje kome imana irakiza agasaba abo banyagihugu gufata neza ayo mazi amazi meza bariko bararonswa akanamenyesha ko ubushikiranganje arongoye bugiye gukurikiranira hafi mwe nivyo bikorwa bitaramba kandi ngo biba byatwaye uburyo bwinshi ku gihugu tiko turakorana n'ubuyobozi bubijejwe kugira ngo turabe kundi kuntu twosubiramwo kumbure indinganizo y'ingene ibisata bisanzwe eh, bikurikirana ibyo bikorwa Ah, yokogwa reka mbere n’igihugu ingene bashobora kubakurikiranira hafi eh, kugira ngo ibikorwa nk’ibyo byoye kuza biramara umwanya muto kandi igihe biriko birubakwa biba bitegekanijwe yuko bimara igihe kirekire cyane uwo mugambi ukazotwara uburyo bugera ku miliyaridi zibiri z'amafaranga y'amarundi nayo imiryango igera ku bihumbi mirongo ine na bitanu amavuriro atatu hamwe n'amashuri shingiro cumi n'atandatu bikaba bizoronswa amazi meza Emerisha urakenuye ugwaruka gwaheje amashure rukabura akazi ngo gwo kwijukira gukora ibiruteza imbere aho kuzerinze bishikirizwa na bamwe mu gwaruka gwo muri commune Matani ntara ya Bururi gwagiye hamwe rushiraho ishira hamwe rihingura amasabune n'ingwa bashikiriza kuba gasabune n'utundi bashobora kuvyironsa yamara zimwe mu ntambamye bafise ngo nibikoresho bidakwiye mu ntwaro muri iyo commune bamenyesha ko bafashe kugwaruka mu kubadodorera ku mashira hamwe atandukanye Khaisa Liliane n'amahoro Ugo gwaruka gwahejeje amashure ntigwaronka akazi gwo muri komine Matana intara ya Bururi rugera kwijana na 182 ruhurikiye mwishira hamwe rihingura amasabuni n'ingwa ruvuga ko ubushomeri bwabateye kuja hamwe bakaraba ico bokora bashikiriza ko batanguye kuza baratanga intererano y'amahera ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi haciye kitari gito bahava baratangura gukora umwe muri bo Diane Nahimana yemeza ko tumwe muturusha afise ari ukubu agasabuni atakagikena kubera iryo shira hamwe barimwo akarusho bwa mbere ni uko jewe ubwanje maze kumenya umwuga ashobora gukora isabune ingwa ndabishoboye hama ikindi ugaca usanga nyene nk'umuntu yaje gukora arashobora kuronka isabune aje gukaraba zimwe mu ntambamyi bafise Terence nibirantije amenyesha ko ibikoresho bahora bakoresha bisa n'ibiriko birahera intambamyi zirahari ingunguru dukoresha zimwe zaratobotse bake ziramaze guhera ziramaze gutoboka turiko turacanga turiko turabigira meranje biraseseka Samuel Sibomana arongoye iryo shira hamwe rihinga bagura amasabuni avuga ko ubukene bw'ibikoresho n'aho bakorera biri mu bituma badatera imbere cyane intambamyi yo kutagira aho dukorera n'ukuri nibaza ko ari iri mu bya mbere bituma dutera dusubira inyuma kuko hagera aho twokungutse amafaranga kugira ngo umunyeshirahamwe nawe agire akatahanye muhira tuhaturiha inzu kungwa naho irufise forume imwe mu gihe urwo rwaruka rusaba gushigikirwa mu ntwaro muri komine matana bamenyesha ko bafasha urwo rwaruka kubadodorera ku mashyirahamwe atandukanye kugira ngo bafatwe mu mugongo bagatera akamo n'urundi rwaruka rutaraja mu mashyirahamwe kwifadikanya n'abandi kugira bagwanye agashomeri Khasari ya namahoro urakenuye bifungurwa mbumba rugo byaraduze igiciro muri iyi minsi mu ntara ya Ngozi amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana ane ku kiro kandi ariho isarura ryari rikiba umuhanuzi wa buramatara agejeje ubutunzi avuga ko byaturutse ahanini ku mvura nyinshi yononye imirima guca umwimbu ukagabanuka ntiwaboneka uko bari bawiteze apolinere muzagara ibiterwa nka byose mbumbarugo byaraduze igiciro mu ntara ya Ngozi mu kiringo kitarenze ukwezi akarorero ibiraya byahora bigwa amafaranga amajana atandatu ubu na amajana icenda umuceri bita wa Gitega wagurwa igihumbi n'amajana indwi ikiro ubu ni igihumbi n'amajana icenda canke igihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu ifu y'imyumbati yahora ku majana indwi ubu ni amafaranga igihumbi amateke ikiro ubu n'amafaranga amajyana umunani yahora ku majana atandatu canke atanu mirongo itanu ibiharage bisanzwe ubu bigurwa igihumbi n'amajana atatu byahura ku mafaranga igihumbi ivy'imbuto vyiza ni amafaranga igihumbi n'amajana umunani kandi vyagurwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu na mirongo itanu ibitangaza abasumyi ni uko ivyo biciro biduze mu gihe ariho abarimyi bari bagiheza gusarura umuhanuzi wa buramatari ajejwe ubutunzi amenyesha ko iryo duga ry'ibiciro riva ku mwimbu utagenze neza uko bari bavyiteze kubera imvura yaguye ari nyinshi kuri aka gatasi ironona imirima haba ku mitumba canke mu myongo ingozi ponari muzagara radio sanganira tukiri muri yo ntara ya ngozi nyene kuri wa gatandatu n'iyi gisagara ca ngozi gihimbaza imyaka ijana kimaze kibayeho Claude na yarongoye umuguje jo gutegura urwo rubanza akavuga ko ari akaryo keza ko gusaba bazosigara bari mu ndongozi kigisagara cyo guma rurumuri aho ubutumwa baja gutanga ari ukugwanya ubukene n'inzara tumutega amatwi turashima na cyane cyane mu myaka ijana tumaze eh, igisagara kibayeho ariko hariho ibyatugoye kumbure ntibyagenze uko twabyifuza hari ibyo twashoboye hari n'ibyagoranye ariko uno munsi n'akaryo keza ko kubwira abahari n'abazobaho ejo y'uko kino gisagara nk'uko twabivuze ko guma ari urumuri rwamaho kubera icivugo nyamukuru ni urumuri rwamaho ko bobandanya urwo rumuri barubungabunga na cyane cyane abana two turabyara kugira mu yindi myaka ijana bazohimbaze iyindi myaka amajana abiri igisagara kizoba kimaze igisagara kimeze neza neza igisagara gitunze igisagara kirimo inyubakwa nziza amabarabara meza atanze arihara amazu meza ibintu byiza nicyo gituma uno munsi ni ubwo butuma tuza guha abagiye gutangura eh, ikindi kinjana guca gitangura kugira bagitangurane umwete batangurane ibikorwa hama birinde ibyage birasamaza muri myaka ijana eh, yarangiye ubutumwa rero twotanga imigambi twotanga ni ukurwanya ubukene kurwanya ubukene kurwanya inzara kugira igisagara gikwije byangombwa kugira kwitwa igisagara hari ibintu bisabwa Eh, amazi meza amatara imibereho myiza amazu meza amabara maremare meza igisagara kirimo ituze amahoro umutekano ubwo rero ubwo butumwa niyo n'intumbero duhaye abagiye gutangira ikinjana ko cyoroba ikinjana kirangwa n'umutekano ikinjana kirangwa n'amahoro ikinjana kirangwa n'iterambere ikinjana kirangwa nuko abanyagihugu bose baba bafite ibyo bafungura bakaba atabukene buhari bakaba akatsi hari eh, ibintu bimeze neza nino kuri yo sabukuru y'imyaka ijana igisagara ca kimaze kibayeho duciye dusodera no makuru yacu y'uno murango reka nshimire mwese mwako muradutega abiri shimira Alphonse kubw'Imana yatumye amajo bashikira tanko manzi Vestine butumye ko ndabashikiriza nkabanda bikebanuye umunsi mwiza